أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن إن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تصلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم خب عادی صاحب از راہ دریا سوار کشتی سفر میکنه حالا از دریا ماهیگیری رو بخور اهل لکم سید البحر حلال قرار داده شده برای شما شکار دریا معنی یا سید بحر فقط ماهی با توان انواع اقسام را دیگه ما ماشاءالله هر چیز را میگه امام ابو حنیفه رحم الله میگه ماهی با تمام انوار خودش حلال هر نوعی باشد شیر ماهی باشد کوسه ماهی باشد حدید ماهی کی شکل ماهی دارن اینها حرام مار ماهی باشد و دیگران میگن نه همه شکار دریا حلال اونا میگن وحل لکم سید البحر امام میگه سید بر ماهی اطلاق میشه اونا میگن نه هر چی که در دریا هست او حلاله حتی خرچن غیره میگو طبق فتوه امام حنیفه میگو را نباید ترک کرد نوع ماهی نیست نه نتیافت نه مگر در این اخیر حنفی ها هم میزنم ما که هنوز نخوردیم تو دل ما هم نمی آید و اشتیا هم نداری لیکن اونها که خوردن دهن شکر عذاب میشه به اضافه خوردن میگو میگن دیگه انرژی قوت قوت با هم دارد بدتر این عاشق میشه و تامو تام دریا مطال لکم سامانی برای شما و برای کافلات و حرم علیکم سید البر حرام قرار داده شده بر شما او حاضی صاحبان شکار خشکی تا زمانی که شما محرمید از احرام که حالات فیضا حالات کو تا زمان احرام حرام قرار داده شده حالا این سید شکار بکنه بسم الله الله اکبر کنه ببوره حرام حرم معنی، واتقوا الله نصح عمل بتر کی دست خدای کی رہے تو شرم نصح خوف خدا جعل الله الكعبة البيت الحرام ان آئی کی نیاز الهیه، ہے وہ نظر الہی ہمارا احترام بھی گزارے قرار داد اللہ تعالی کعبرا یعنی بیت محترم را سبب زندگی انسانا تا بیت در کره خاکی هست و احترام میشه انسان ها دارد، هر زمانی بیت خدا احانت میشه خدا دنیا را در جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس این سبب قیام زندگی سبب قیام هست در حدیث آمده از قیامت آن وقتی می آید که هیچ کس برای حج کردن نمی آیا و خانه کعبه احانت میکنه پیغمبر علیہ وسلم کو من می بینم یک با پای باری کچھ کس خانه کابره خشت سنگ حشر سمجھتا این قیام لینا و شهر الحرام شعر حرام یعنی ماهای محترم را اما الله تعالی ذریعه قیام انسان ها کرده یعنی در این چهار ماه مثلا جنگ نکنی زنده بمانی کسب و کار کنی در چهار ماه جنگ نمی کردن تجارت تبادله میشه ماه حرام هیچ جنگ نمی خدا که آیا حرام درست کرده که جنگ و جدار و همه چیز را حرام کرده لحظا زندگی تانون میشه الان الله تعالی گفته اگر کسی بر شما تعدی کرد در ماه حرام شما هم بر او بتعدید تو حرمت میخواد و حدی حد اون حیوانی که به حرم برده میشه خلاید خاطر شطوری که به گلوی چیزی میبنده اینها هم سبب قیام شما هستند گوشت اینها را میخورید و زندگی میکنید و تماشا میکنید غریبی که تمام سال گوشت نمیبینه در این ایام از این خدایا و قلائد گوش خوش میکنه و زندگی میکنه میکنه شب عرفه گوشت خشک سال گذشته را من خوردم امشب عرفه بوده که برداشت شب عید میشه گوشتی آوردن گفتن این گوشت قربانی سال گذشته خوش کرده بودن و پخته کرده بودن چه خوش میکرد الان که بریزره رو های شکان میشه دور گذاشته خوش میکنند و میبرند توی خورجی مخفی میکنند و میخورند طول زمستان میکنند اونها که گوش خوش نکنند که هیچی الان که یک سال پریزگر دارند که لازم نیست گوشت بردی بندی میکنند این بخیلا آمدند دیگه مردم بخیله سریف میگی زیره چی بلای میگیرن با کار تمام خلاصا شهر حرام و حدی و قلائد را ذالکا همین چیزهایی که ذکر شدن به خاطر اینه این محرمات احترامشون باید بگذاری لتعلم ان الله یعلم ما فی السماوات و شما بدانی که یقین کنید خدا میداند آنچه در آسمان آسمان آنچه در زمین و در حرام و حلال اللہ را حاضر ناظر بدانید حلال را حلال بدانید حرام را حرام بدانید دست حرام دراز نکنید و این یقین کنید که ان الله به کل شیء علیم است دارد نگاه میکند آیا شما حکم خدا میدانید مهره که خرگوش خوابه میتوانی دست بگیری و کباب بکنی و بری حسن بکنی تنها حاجی دار سفر میکنن هیچ که هم نیست الله تعالی میگه معلوم میشه شما روزه داری گرسنه ای همه حکم خدا امتحان بی خاطر گفته شده که الصوم لی و انا اجزی به انا اجزی شما بدانند الله بكل شنن علم و بدانید که ان الله شدید العقاب اگر فرمانی کردید در تحلیل و تحدید حرامار حلال برای خود دانستی شکار برای محرم حرام برای خود حلال دانست بدانت که الله و العقاب گردن در حاضر و بدانت که الله غفور و رحیم اگر خطا کردی دیگه همیشه خطا خود را ادامه نده یک دفعه فکر نکردی شکار کردی ندانستی خطا کردی دیگه تو مرتبه خطا نکنی و خب بدان که خدا غفور و رحیم خطا کردی توبه کن جریمه بده خدا بخشنده و مهربان هم میبخشه هم جنت شما رو میبره مال الرسول الا البلاغ فریض رسول نیست در عهده پیغمبر مگر تبلیغ او خدا می داند را شما ظاهر می کنید در زبان و جواره و آنچه را شما مخفی می کنید لہذا شما تحت مراقبت شدید خدا قرار دارید کجا حرام خدا را حلال میکنید یا حلال خدا را حرام میکنید اللہ کاملا در اعتقاد شما باید این حرام خدا را حرام بدانید این نظر غیر الله را حرام بدانید در اعتقاد و عملا هم از اجتناب بکنید اللہ تعالی میداند ما الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون آنچه را شما ظاهر میکنید از زبان و جوارب آنچه را شما مخفی میکنید حالا نظر غیر الله میکنید در اعتقاد اعتقاد به مردم میگه به خدا خاطر ثوابی پرا ایران چیز ثواب نه لوچی دعوت اینطور میگه دیگه ناظر مال خدا هست سبابش مال پیره ایشار سواب اللہ تعالی میگه من میدانم که واقعا همین طوره ناظر مال خدا ہے سوابش ایشار میکنی گا ناظر مال پیره اینه من میدانم اگر سر مولا کلا بگذاری سر خدا کلا نمی هر چیزی که شما ظاهر کنید و شما مخفی کنید لن اعتقاد شما را من میدانم که شما از این نظر از این چیز اعتقاد دارید وقتی میگه نظر غیر الله میگه بابا ما برای ثواب که ثوابش به فلان نبی ولی برسه خب عزیزی من ولی و نبی نیازی ندارد که شما ایسال ثواب بکنید درست نیاز ندارد در وقت قربانی برای نبی علیه السلام و سلام شما نیت نیت قربانی رسول پاک صلی اللہ برای امت هم قربانی نکردن پیغمبر علیه السلام هم قربانی کرد اللهم تکبرهم منی و امن الله تقریبا کلمه بلاد من رب برای اون نهایی که قربانی ندارد این قربانی را از من هم بپذیر و از هایی که قربانی ندارد بله برای پدر خود قربانی بکنید قربانی برای پدر چیه؟ این قربانی را همون روزی که دیگه قربانی آرام نکشی میکشید ثوابش برای پدر برسه برای مادر برسه برای فرزند برسه برای زن برسه برای مرده برسه برای زنده برسه شما وکیل میشید قربانی میکنی برای زنده برای مرده چیزی دیگر اصل برای خدا لیکن از اینجا شما قربانی کردید خیرات کردید برای خدا ثواب برسه به ولی چه ضرورت سر قبر ولی ببری نبی ثواب را کی منتقل میکنه اللہ منتقل میکنه پس اللہ نیات شما را میدانه شما قربان کردید برای الله ثواب برسه سواب ثواب چی دیه باید بشه برای مرده سال ثواب بکنیم برای زنده سال ثواب بکنیم برای نبی سال ثواب بکنیم برای ولی سال ثواب بکنیم این چیز دیگر است این را با نظر غاتی نکنید و اگر توی سال ثواب آمده است در روز خاص خب در همان روز خاص اگر دستور نه آمده و روز را شما تعیین میکنی نه محرم و ده محرم اینها باطل شریعت نر نبود این چیزی به ما شریعت نبود ما شاره نیست ما را در تاسوا و آشورا از جانب شاره دستور روزه فرض نیست تاسوا و آشورا روزه این هم به خاطری نبوده که امام حسین شهید شد این دستور پیغمبر قبل از ولادت حضرت حسین دستور ما علی رسول الله البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث بگو پیغمبر برابر نیستن خبیث و طیب نظرهای غیر الله خبیث نظرهای الله طیب حلال حرام خبیث حلال طیب تا اینا کس با هم برابر اگر چه کسرت خبیث هم شما را در تعجب و واقعا یک چشمه کوچک آب زلال و یک گودالی پر از آب کثیف کدام برابر او چیبه خورده میشه وضو میشه یک گودالی پر از کثافت حرام از کشور کسرت دارده باشه لیکن برابر نیست آیت تبیل خبیث و طیب خبیث حرامه خود طیب حلاله با هم برابر نیستن اگر چی کسرت خبیث هم شما را در تعجب بینداز فتق الله یا اول الالباب بترسید صاحبان عقل از خدا به ای صاحبان عقل خبیث و طیب را غاطی نکنی کسرت خبیث شما را ای صاحبان عقل قریب ندهد یک دم شما مالک یک ماشین پنجه میلیونی شدی او خبیثه همون ماشین کوچیک تو بهتره همون موتورسیکلت تو که طیب بهتره اصحابان هست پاک شما راستگار بشن یا ایوه الذین آمنوا لا تسلوا عن خلاص اینکه تعمق عملی را ترک کنید تعمق علمی شال کنید این چطور پیغمبر اون چطور پیغمبر اون چطور پیغمبر یکی گفت پدر من کیو یکی گفت چکلانه حالا حق نداری سوال کن وقتی شما سوال میکنید و وحی از آسمان می آید جوابی می آید که شما را پسند نیست کافر جواب خدا را پسند نکردید انکار کردید کافر میشید حق نداری سکوت کنید این خاطر صحابه جلسه نداشت سوال کنید از اشیا گوش پاسا آنچه ضرورت از خدا به رسولش میگه رسول شما بود یا ایو الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء خلاصین تعمق علمی رسال کنید سال نکنید از سخنان فضول اگر ظاهر کرده نون اشیاء برای شما تو خیلی بد میخوره به شما حتی یک سال کرد که کنه رزن خب میگم بابا تو مثلا والا دوست نه خوبه مناظر خیانت کرد زشت میشه دیگه دیگه چکار داری سوال میکنی ستار ستاری کرده توی خیلی پردگیری کنی خود را خب، قرآن چیزی با کتابیه سوال نکنید از اشیاء سخنان فضولی اگر ظاهر کرد شود حقایق اشیاء برای شما این علت نهید تو خیلی بد میخوره به شما و اگر شما سال کنید از این اشیاء هنگامی که ناظر کرده می شود قرآن بر پیغمبر و ظاهر کرده شما اون اشیاء برای شما خیلی برای شما بد میخوره اگر سال کردی این این قرآن توب دلکن حقایق ظاهر کرده میشن وقتی حقایق ظاهر کرده شدن شما ذلیل میشید اب خب الله انوا گذشتر هر چقدر سال کردید از هر چی سال کردید گذشتر از و الله غفور حلیم الله بخشنده است حلیمه شما تعملش ندارید قد سالات دیگه سال کرده دادش یا قوم من قبلکم از انبیاء کو و بعد جواب رسید جواب را پسند نکردم فاسبهو بها کافری گشتن بخاطر این سوالات خاطر جواب آمد جواب پسند نکردم جواب از طرف خدا آمد خاطر شده پسندش نکردن انکارش کرده ثم اسبهو بها کافرین گشتن به اون جواب اشیاء تا پھر بیان تحریمات غیر اللہ تحریمات غیر اللہ یکی بهیرا یکی صاحبہ یکی وسیلہ و یکی خان اینها چهار نو صاحب تفسیر مرادی برای اینها تعریف نوشته که چون اخیره تفسیرها را نگاه کرده و نوشته من میخوام همین تفسیر بهیرا و صائبا و وسیلا و همرا برای شما ذکر کنم لیکن تفسیری که من از تفاسیر دیگر نقل کردم تا وقتی برای شما بگم بهیره اون شطوره می گفتن که شیرش به خاطر معبودان حرام می کردن شب به خاطر معبودا چکار می کردن؟ حرام می کردن ما یمن در روحال تواغی صاحبه اون میگن که بار و چیدن پشم و سواری او را حرام کردن ولش میکردن به نام معبود اون شطور نامش بود صاحبه که در بیابان میچله و که کتی را بار میکنن نه سوار میشه نه پشمش میچینن او وسیله اون شطور مادر میگم که پشت سر هم مادر وصل کنه دو تا ماده پشت سر هم پیدا اللتی ولدت با ولدت بعد اخرى بناکت ذکر ثم یسرون حال توابی دو تا ماده پشت سر هم یا ورگفتا این برای معبودها نازمی کرد اوه خب حام اون شطور نر را میدن که او چند تا شطور مادر آبسته می کرد یعنی تلوکه می کرد این شطور نر که هم در زبان بلوچی ما هم ساندش میگن اینو وید نه بارش می کردن نه سوارش می شدن اللہ سبحانه و تعالی اینها را می کند و می گوید این چیزها را خدا درست که نکرده خب این تفسیری که از تفاکر دیگر اینجا نوشته شده معنی اینطوره نکرده الله تعالی بهیره و صائبه و وسیله و حامره مشروع شما از طرف خود چهار نوع شطور حرام کردید خدا کی حرام نکردید ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب لكن كفار دروغ بر خدا افترا میکنن خب با این چی داره به خدا هم نسبت میدادن و اکثر هم لا یعقلون عقل ندارن لیکن بهیره را اونجا من معنی کردن که شیرش نمیخوردن لیکن این تفسیر می نویسه که اناکت اللتی یبحرون اذنها ای شکونها شقا واسعا و کانو یفعلون بها ذالک اذا نتجت خمسة ابتن وكان الخامس انسا كما کبا ابن عباس بغیر اون شطرہ میگن که گوشت خیلی پارا میکردن گوش چکار میکردن گوش شطرہ گوشت تاخر پاره میکردن این زمانی که پنج سال بطن پیدا میکرد لہذا گوشایش تاخر پاره میکردن و ورش میکردن خصوصا که بچه پنجمش ماده ای این به نام بوتها ویل میکردن گوشش پاره میکردن تو درسته این وقتی که ویل میکردن دیگه نه شیرش میخوردن نه میچیدن هیچ کاری از اون نمیگیره بهیره یشقونه از ابن عباس این تفسیر نقل کرد از وقتی گوشت پاره میکردن این بهیره بود نامش همینطور ما در اصطلاح هم نام دارن شطوران نام دارن گاوها گوسفندها هر یک یک نامی خانده میشه این نظرها صاحبه همونه که اونجا تفسیرش خواندن التي تسیر رها کرده می شود به نظر حال آلهتهم فطر آهه تشاد می چرید هر جا که بخواد ولا یهمل علیها شیخون هیچ چیزی برام بار نمیشون ولا یجد رسوفها پشمش هم کت نمی کردن نمی چیدن ولا یهلب لبنها الا لسیف هیچ چیزی هم نمی کشید سیف پارستان اگر مجبور می دیگه دیگر گفتم نمی شد خلاصا وسیله گوستندی که دو ماده پشت سر هم ولدت شاد سکرن کان لعالهتی میشون چیزی قدیم هم اینجا چهار یکی بوده از چهار بزغاله نه یکی نرگز سلطان این وسیله اگر بود ماده پیدا میکرد مال اینها بود اگر این بود نری پیدا میکرد نظرش میکردن برای معبودان این هم وسیله میگه اون هم وسیله که دو ماده پشت سر هم پیدا شد این هم همینه وسیله را معنی کرده اذا ولدت الشاة ذكرا كان لعلهتهم واذا ولدت انثى كانت لهم این ولدت ذكرا وانثى جفت میآورد غلو وقالوا وصلت اخاها این هم وصل شده با برادرش یعنی این ماده هم نازل میشه فلم یک و روز ذکر لآل رب نمی کرده پس اینجا نه اینجا دیگه نر را خوابه ماده می کرده دیگه این نر را برای معبودان ثابت نمی کرده خامی همون فعله که منظر اشرت عبدالی از پشت اون شطور نر تحت شطور به اصطلاح تصحیح بشه حکم گیری کنه و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله وقتی گفتم این شما بینا بیاید به طرف که خدا نازل کرده در تحلیل و تحریم و در مسئله تحلیل و تحریم الى ما انزل الله بیایید و الى رسول به طرف پیغمبر بیایید تا حکم حلال و حرام رو برای شما بیان کند قالو اینا در جواب میدن حسبنا ما وجدنا علی آبانا بس کافی است مرا اون آئین و اون تعلیل و تحریمی که ما آبا و اجداد خود را بران بیدئیم اللہ تعالی میگه او او آبا و آتقه حمد استفامی ماتوس بعد از ان معتوس علیه آیا اینا آبای خود را اتباع میکنن آبا هم؟ اگر باش نابانا لا یعلمون شیئا ولا یهتدون هیچ هیچی هم ندانن را یا کتاب آسمانی هم نباشن از کدران خود تقلید میکنم کدرانی که هیچی نمیدانن و از هیچ کتاب آسمانی رهنمایی راه نگرفتن از هیچ کتاب آسمانی راه نگرفتن آبای جاهل قابل اتباع نیست در آخر دستور دار یا ایها الذین آمنو علیکم انفسکم شما لازم بگیرید نفسه های خود را ضرر نمیدهد به شما آنهایی که راه گمراهی رو شما در تحلیل و تحریم و انجام حکم خدا نفس خود را پابند کنید حرام خدا را حرام بدانید حلال خدا را حلال بدانید آنهایی که راه انحراف را میبرند اونها برای شما هیچ ضرری ندارن لا یضرکم من ذل نمی داد به شما آنهایی که راه گمراهی را میبرند هنگامی که خود شما هدایت یافته باشید الى الله مرجعكم جميعا به خدا بازگشت شما رجوع شما جمعا او شما را خبر میکنه بعد شما عمل کردید، شما که پابند شریعت بودید، به شما جزای خیر میدن آنها که پابند شریعت نبودن اونا را مجازات خواهد کرد این آیه شریفه در زمان پیغمبر هم و در زمان صحابه هم و الى یومنا حاضر با امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا تضاد قرآن میگه شما نفسها خود را لازم بگیرید کاری بکار کار کسی نداشته باشید اونهایی که راه گمراهی را میبرن شما ضرر ده باش باشه هنگامی که شما هدایت شدید من دیگه جواب حدیثی هم هست اونم برای شما میگم لیکن من از خود همین آیه استدلال میکنم قرآن آیه میگه شما وقت راه یافته آنهای آنهایی که راه گمراهی را میبرند برای شما ضرر ندارند لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم من سال بھی پانی ماں کے زمانی ہدایتی مرایا ما زمانی ہدایتی مرا کی وضاحت خود را انجام ما ہاں، ماں شرعی خود خدرا انجام میں دہی آیا ماں راہ یا بے راہی ستر راہی او خب از اون وظایف شرعی ما که خدا به ما دستور داده است امر به معروف نهی از منکر هم است نیست و امر بالمعروف و نهان المنکر امر به معروف نهی از منکر کنید تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر ولتکم منکم امه یدون الى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن اگر ما یک وظیفه را انجام بدیم و یک وظیفه را انجام ندیم آیا ما هدایت تو ایم افتؤمنون ببعض کتاب و تکفرون ببعض خود آیا به ما میگه امر معروف وظیفه شما حالا امر به معروف کردید نه از منکر کردید حالا کسی حرف شما را قبول نکردید دارید برای شما شما ابلاغ خود را کردید امر خود را کردید نه خود را کردید حالا کسی زیر بار نمیره خب زیر بار نمیره برای ضرره نماز نمیخوانی شما ضرر میتونی شما نگفتی نماز بخوان شما سر موقع و اذان دادی این دعوت نمازه حالا هر که نماز نمیخانه شکران ضرر میده شما تبلیغ کردی زکات میدید هر که زکات نده شما ضرر میکنید نه شما برای روزه تبلیغ کردید تشکیل کردید و اگر روزه نمیگیره روزه نمیگیره او برای ما ضرر داره ضرر داره که شما برید با آنها هم مجلس بشید و بخورید و بگردید یا کم از کم برای آنها نهار درست کنید اون زمان شما مجرمید تعاون علی البر و تقوا بس هم مریضیه اون که خدا اجازه داده مسافری خدا اجازه داده برای صاحبان هتل خدا نگفته که کشمات کن برای مریضا و برای مسافرین غذا درست کنید مسافر برای در یک گوشه و کناری و در یک اتاقی کسی او را نبینه زهرمان کنه اگر مخلب بکنه مریض که غذا نمیخواد اگر غذا میخواد تو خود بره بهرمانه بکنه زنی که مریضه الان نباید بره غذا بکنه زنی مریضه غذا را نباید علنم بخوره خب بره باید در یک گوشه خانه کسی که در انظار مردم نباید محرمانه بکنه خب اجازه داده خدا همین حدیث ابی ثعلبه خوشنی و انها رسول الله من از آیا خوشنی همین تفسیری که من الان خدمت شما عرض کردم و خب دهن مولا آرام بایتا بعد مولا آمد استدلال مگر لا یضرکم من دلها چی علیکم انفسکم لا یضرکم من دلها تو خب امر معروف بکن نهی از منکر بکن حالا اگر هر که حرف تو نمی پذیره به حرف تو توجه نمیکنه برای تو ضرری نیست همین معنا را حضرت ابی صالب خوشنی گفت سالکان رسول الله صلی الله علیه و سلم من از پیغمبر پرسیدم که دین آیا معلوم میشه که ما امر به معروف نه از منکر نکنیم خود ما بریم زیر بار کاری کاری کسی داشت نباشیم فقال پیغمبر فرمود اعتمروا بالمعروف و تناهو عن المنکر شما امر به معروف کنید لای از منکر بکنید حتی اذا رأیت امر به معروف و نهی از منکر کنید تا وقتی دیدی شوفن مطاعت شما امر به معروف کردید نهی از منکر حالا دیدید که مردم بخیلی را اطاعت کنند و هوان متبن خواهشات را پیروی کنند، و دنیا مؤثرتن دنیا را ترجیح میدن او خوش می شود هر صاحب را به راه خود او هر که را و فکر خود را به همون خوشحال ہے تو فعلیک کا تو نفس خود را لازم بگیر یعنی امر بکن معرف نهی بکن اعتمرو و تناهو عن المنکر ہاں ہر طرف شما را قبول نہیں کرے زکات نہیں دے خب، شوہر متعالی او حرف شما را توجه نمی کنه هوا هوا خود را هواش میخواهد که باید دهل کنه سرنا کنه بکنه او هوا را متبع شریعت را متبع نیست و دنیا را داره ترجیح میده به خاطر دین آدم نیست که در دنیا یک ذره کوتاهی بیاید و هر کسی به فکر خودش عالمه عالم ربانی از قرآن حرف میزنه از سنت حرف میزنه اینها با عقل حرف میزنه همین امدانستان همین طور با عقل حرف میزنه دین را با عقل انسان ترتیب کنن اون تمام شما دیگه نفس خود را لازم بگیری همکار آنها نشی همکار منحرفی نباشی در تحلیل و در تحریم و در غفلت با ما هم نباشید کسر انفسکم شما نفس خود را لازم بگیرید زیر بار طاعت ببرید متاسفانه امروز ما با هم میشیم اونها حدود شریعت را راحت نمیکنه خواننده از تهران اصفهان و شیراز و از مشهد میخواهند و ما با شریک مراتب عروسیشون هست اونها اونجا خانندگی زن و مرد و بزرگ و کوچک رقص میکنن اینجا حضرت نشسته تو اونجا صاحب عروسی نشسته که شروع کشاوند منه علیکم انفسکم که نشد وقتی او حدود شریعت را رعایت نمی تو چرا حدود شریعت را نقص می کنی نمی آیا تمام شد دیگه تو خدا را و شریعت الهی را و قانون الهی را نقص میکنی من چطور بیام در مجلس تو ولی متاسفانه امروز حدود الهی را نقص میکنند و ما خونده هم میری میشه عمل نمیکنه علیکم انفسکم نفسان خود را لازم بگیری زیر بار طاعت میبری حلال را حلال بدانی حرام را حرام بدانی آنهایی که راه انحراف را میبرند دیده و دانسته برشون هیچ ضرری ندارد شما دیگه خود را انجام دادی شما گفتی علت را بگی اونجا که زن و مرد غاقی رقص می کنند چاره که برای یک مسلمان بری بشینه بس مرد غدیم اینجا ما دیدیم که مردان رقص می کنند الان میشنویم ندیدیم که زنان رقص می میکنن یه زنه خیلی زشت زنه بلا نشبت خود را بزن این طرف اون طرف ریزش نیست لباسی هم به تن میکنن که به بدن آنها بچسبه خب و بعد دیگه رقص یک چیز خیلی نادیبای به نظر میاد خیلی خشمت نشستن را تکان بده این طرف و تکان بده اون طرف زشته خیلی زشته یا ایوه الذین و شهادت بینکم اذا خدای نکرده بلا نسبت بلا نسبت که در مجلس مرد نشسته بخشد و زن برقصه چقدر نازیباه مقصد دائیم این طرف بکنه بلا نسبت و دا اون طرف بکنه و تعارف کنه خیلی نادیباه زشته کسی که عقل داشته باشد. یا أيها الذین آمنوا شهادت بینکم در اینجا اللہ تعالی میگه اگر قسم میخواهی دیدی به نام خدا قسم اگر به نام ولی و به نام نبی و به نام قرآن قسم بدید قسم نیست به نام خدا قسم امروز قسم به قرآن بزرگان ما در کتاب حافظی گفتن به قرآن قسم ندید حالا باقی اگر میخواید شما کسی را قسم ببید اینطور قرآن بیاید. آده گفته چون نام الهی در قرآن هست در لحاظ به نام قرآن هم قسم بدیم مسئله نیست یعنی فقها گفتن به کعبه و به قرآن و به پیغمبر قسم داده نمیشن اینجا هم الله تعالی میگه قسم به نام خدا قسم به نام و اگر کسی قسم به نام نبی بخورد یا ولی بخورد یا کعبه بخورد او حالش بشه کفاره لازم به نام نبی قسم میخوره به نام ولی قسم میخوره به کعبه قسم میخوره این قسم کفاره نداره و اینها هم قسم نیست قسم به نام در این الله تعالی میگه یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه اسلام این آیه شریف سروران گرامی یک مورد و شان نزول دارد دارد متوجه باشید یک مسلمان با تمیم داری و عدی که اینها نصرانی بودند یک مسلمان همراه رفتن برای تجارت و اون مسلمان مریض شد و قبل مرگش لیستی درست کرد و در سامان خود گذاشت و توصیه کرد که بعد از من این سامان و اساسی من را به ورسه من اینها در میان اون سامان یک کاسه طلا و نغرهی بود بود و پیچ شده بود و بند بود با نغره زران بهایی بود اینها خیانت کردن و این کاسه را از میان اساس برداشتن و بعد باقی را بردن دادن آنها دیدن که خاصه ای هم همراه داشته خاصه نیست یا در لیست هست یک خاصه پرسیدن گفت ما خبر ندارم قسمشون دادن قسم هم خوردن بعد از مدتی این کاسه در مکه یافت شد گرفتن کاسه مال ما گفتم به ما عبی و سمین اینها دادن ما از اونها قریبی گرفتن عبی را و تمیم را عبی و تمیم مدعی خرید شدن که ما این کاسرا از اون همراه خود خریده ای و مالک شده ای اینجا برسل منکر شده ورسه چی شدن؟ اونا مدعی خرید شدن ورسه منکر شدن خب قسم بر وارث آمد ورسه قسم خوردن خاصدن اول هم مدعی قاصر شدن آنها منکرد قانونه البینت للمدعی و الیمین و من انکره هر که ادعا می کند و باید گواه بیاد و هر که دعوای مدعی را انکار می کند اگر او گواه نداره نکتن اول اولیاء میت مدعی بودن آنها منکر آنها را کسان دادن تبریه شدن رفتن بعد خاصه گیر آمد اونها مدعی خرید شدن و اولیاء میت منکر شدن نفس ما خرید نکرد لحظه این اولیاء میت را قسم داده اینها قسم خوردن کاسه را بودن اللہ تعالی قانون بیان مکنا یا ایھا الذین آمنو سعادت بینکم جب ہمارے وصیت ہے شهادت اسنان ذوی دوا عدل منکم او آخران من غیرکم این خبر شهادت یعنی يعني توصیه و دوا بین شما هنگام حاضر شد برای یکی از شما مرد یعنی هر وقتی که وصیت می کند شهادت و اثنین روی عدل گواهی دو نفر از شما مسلمان ها باید باشن که موقع وصیت شما دو نفر را گواه کنید او آخران من غیرکم یا دو نفر از غیر شما یعنی غیر مسلمان حالا اللہ تعالی قانونی بیان میکنه که شما میخواید وصیت کنید دو نفر مسلمان گواه کنید اینا وصیت کرده مسلمان لیکن گواهی نداشت یا دو نفر دیگر از غیر مسلمان ها را گواه کنی وقتی وصیت میکنی برای ادای وصیت دو مسلمان گواه کنی یا دو غیر مسلمان این بهترینه بعد شما در شکل شما نمیفتی اگر شما سفر کردی در زمین این درد کن فی ارد اگر شما سفر کردی زرد اگر سلش فی بیاد و معنی سفر بیاد اگر شما سفر کردی در زمین و فاصابت کو مصیبت الموت پس گرفت شما را مصیبت موت یعنی موت برای شما حادث شد و دیگه شما دانستی دیگه ما نیدی حالا اینجا الله تعالی میگه تحبسونهما این دوتا وسیرا سمامشون حدی و خمیمه این تا وسیرها شما بند کنید من بعد اشغالات این تقلید زمانی بعد از نماز عصر مراد از صلات نماز عصر چون مورد خاص بیه این وارد و خبر به معنی انشاء اگر شما شک و تردیدی داری که این وسیلها خیانت کردن کاسه شما را بردن شما اینها را حبس کنید بعد از نماز یعنی بعد از نماز اصل این تغریز زمانیه پس این دو, دو نفر قسم بخورن یکی عبی یکی تمیم به خدا قسم بخورن یکی قسم بخورن اینا را به عیسی ابن مریم قسم ندهید بعد اینا مسلمان شد، اول مسلمان نبوده اینا را به نبی و به ولی و به صحابه قسم ندهید پس این دو تا قسم بخورن اگر شما اولیاء میت شک داری چه قسم بخورن که لا نشتری بهی سمنا با این قسم ما پول خرید نمی کنیم یعنی روی حقیقت قسم اگر که اون مقسم له رشتدار آنها باشه یعنی این قسم قسم بخورن بخاطر کسیه ولو کانا ذا قربان این قسم به سود هر کسی باشد او را میگم مقسم لهو اگر چه برای شاهد قربا باشد و دیگه قسم بخورن که لانت و شهادت الله شهادت و گواهی که ما تاری میدیم بعد در ضمن قسم ما این اتمام نمی کنیم انا به تحقیق ما اگر ما کتمان شهادت الهی کردیم یا با قسم پول خرید کردیم اذن لمن الآثمین ما از یعنی ما نه قسم نمید شما ما را به خاطر قاسه قسم میدید ما برای این قسم چرا اونا قسم خوردن که قاسه را بردن وقتی کسی قسم میخوره دیگه مدعی قسم ندارد اینا قسم خوردن و این قسمشون همینطور که ما قسم میخوریم که ما با, با این قسم پول خرید نمیدیم ما گواهی خدا را مخفی نمیدیم ما صادقانه گواهی اگر ما کتمان شهادت بکنیم یعنی دروغ شهادت دیم واقعیت را شهادت ندیم یا با قسم پول بگیریم خب اینها به همین کلمات قسم خوردن و نماز تبرک شد به خاطر قسم و نام خدا پاسی نبردن که منکر قسم میخوره دیگه حق او ثابت نمیشه اگر نکول از قسم میکنه باید بگه حالا بعد از مدتی ظاهر شد خاصا من عرض کردم که آنها ناحق قسم خوردن و قاسر بردن آنها مدعی شدن که ما خرید کردیم حالا اولیاء میت منکرن او اثرا اگر ظاهر کرده شد که این دوتا آغا استحقا اسم مستحق گناه شدن که ناحق قسم خوردن تو آخرانه پس دو نفر بی در جای اینها جای اونها استادن دو قسم خوردن الان اینها دن برای قسم خوردن چرا آنها مدعی خرید شدند و اولیاء میت منکر شدن پس بجای آنها 20 که منکرن این دو نفر از اون کسانی باشند که استحق علیهم استحق را معنی می کنم اصفت علیهم الزرع حالا برای درم استحق به معنی اصفت می کنم و علا برای ضرر نائب فائل سے مقدر دو نفر بیشتند از اولیاء میت اینها از اون کسان از اولیاء میت باشند که ثابت شده است بر آنها ضرر اون مردکات قسم خوردن اینها ضرر کردن دیگه. لیکن این دو نفر خیلی نزدیک به میت باشن از اون خشابندان درجه یک الاولیان الاقربان بالورثه از ورثه باشن بس الان این دو نفر که نزدیکترین اولیاء میتن و ضرر به خاطر قسم آنها بر اینها ثابت شده اینها بیستند و قسم بکنند به خدا که گواهی ما یعنی قسم ما راستر است از قسم آنها به شهادت اسم این ایمان آنها از قسم آنها و ما تدینا و ما در این قسم تجاوز نمیتونیم. انا به تحقیق ما اگر ناحق قسم خوردیم یا تجاوز کردیم از ظالمین پس آمدن قسم خوردن اونا مدعی خرید بودن قسم خوردن چشمانه خریدی دوستی دید لحاظ قاطر بردن اللہ تعالی میگه این رد قسم برای چیه خورا قسم خوردند و بردند حالا قسم آنها رد شد به خاطر این رد قسم به خاطر قسم اینا قسم آنها رد شد که الله تعالی میگه باید شهادت عادلانه بید شهادت عادلانه منصفانه بدید نه حق شهادت ندید بترکی که پرده این شهادت و این قسم شما رد میشه ذالکا این رد تحریف خیلی نزدیکه به که گواهان و اوسیا بیارن شهادت را به طریق آن یعنی خیانت در شهادت نکنه، یا کم از کم در از که رد کرده قسم آنها بعد از قسم اولیاء میت این قانون بخاطر خاطر اینه فاتقوا الله از خدا بترسید و خوب گوش کنید والله لا يهد القوم الفاسقين الله تعالی قوم هاي فاسق را یعنی آنهایی که از فرمان خدا خارج خدا آنها به نمی نمیرسانه شهادت نه ندید قسم نه نخورید به ترتیب که بردا شهادت شما رد میشه قسم شما رد میشه الله تعالی میگه در رد شهادت آنها و قسم آنها این سود بود که مردم شهید شهادت بدن و نه قسم نکنن یوم یدم الله الرسول فیقول ما داوذبتم روزی که الله تعالی جمع می کند انبیاء علیه السلام را سبحان الله پس میگوید الله تعالی ما داوذبتم کو خب متواجه باشید این آیه بفهمید الله تمام انبیاء را جمع می کند در میدان محشر امت و هم اللہ تعالی خطاب انبیاء می کند که ماذا اجبتم چه جوابی به شما داده شده از طرف این امتا نو این قوم چه جوابی به شما داده ابراهیم اینا به شما چه جوابی دادن قالو انبیاء میگوین لا علم لنا علمی نداریم لا علم لا لکی جنس نے اصلا علمی برائے مانے سینا چه جواب دادن انکا انت علام الغیوب تو علام الغیوب هستی تو از همه بیشتر میدانی چه جوابی نه دادن تو از همه بیشتر میدانی این آیه اشکالاتی داره سرولانی که چطور انبیاء میگن لا علم لنا که انبیاء دیدن که حضرت ابراهیم ندیده نمرود انکار کرده موسی کلیم اگر ندیده فراین همه انکار کرده چطور لا علم لنا و پیغمبر علیه اگر که ابو جہلہ انکار کر دیں یہود نے سارا انکار کردن دیں یہ قبول کردن دیں کہتے انکار کردن دیں میگه اللہ علم اللہ بعد مفسر گفتن چون خوف و حراس در میدان محشر مرحله اول خیلی سنگینه انبیاء هم اظهار به علمی میکنن یعنی نعوذ بالله انبیاء هم مبهوتن میگه اللہ علم حیران این جواب را باعث از مفسرین لیکن این جواب مفسرین مطلوب نیست مقصود نیست او خب، غیر صحیح چرا خود قرآن فرموده بندگان مغرب من مبهود نمیشن لا خوف علیهم ولا هم یحزنون بندگان مقرب الهی که انبیاء از همه مقرب دارند نه خوفی برای آنها آغاز نه یا قرآن فرمود لا یحزنهم الفزع الاکبر و تتلقاهم الملائکه بزرگترین خوفها که انبیاء را هم ناراحت خوف زده نمی لا یحزنهم الفضل الاکبر بزرگترین خوفها انبیاء را مغلوب محسوب نمی کنند چرا که تتلقاهم الملائکتو اللہ تخافو ولا و وابشرو بالجنة فرشتہ در میادین دجاهای خوف هنگام مرد در کار وقتی از حشر میشن فرشتہ برای مغربان آنها من لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنيا و لا علم لنا ما چطور انبیاء میگن که علم لنا سروران لا علم لنا بعضی گفتن که بعد از وفات ما خبر نداریم هرش کار در حیات دیدیم که انکار کرده که قبول کرد و تاقی بود این منیب بود لیکن لا علم لنا بعد وفاتنا و بعد ارتحالنا ما خبر نداریم و اونها میگن که انسان هم برای بعد از مرگ لیکن اینها هم زیاد مطلوب نیست آنچه از خود قرآن و بعضی از مفسرین همین را ترجیح دادن و تأکید کردن اینه که لا علم لنا بباطنه از اسرار اینا تو خبر نداری اونهایی که ایمان آوردن نمیدانی ایمان درون آنها بود یا آنهایی که ایمان همه همیشه ماندن درون و اسرار این ما خبر نداریم لا علم لنا ببواطنهم بباطن آنها و حقائق آنها و سرائر آنها ما علم نداریم چرا؟ انك انت علام الغیوب شما علام الغیوبی شما از اسرار همه آنکه از ما مخفی شما هم میدن حقیقت با شما شما علام الغیوبی شما کاملا میدانید که ابو جهل چه کرده عمر چه کرده طلحه چه کرده زبیر چه کرده نیکه ها چه کردن بدها چه کردن علام الغیوب بگه از ما چه علم را از خود در برابر علم خدا نبید همانطوری که فرشته ها علم خود را در برابر علم خدا نفی نکردن سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انبیاء علیه السلام در برابر علم خدا علم خود را نبی میکنه میگه لا علم چرا که انك انت علام الغیوب تو همه چیز را میدانی دیگه از علم ما در برابر علم شما ربط چیزی همان پر فرشتها گفت لا علم لنا الا ما شما علام الغیوبی باطن اینها حقیقت اینها شما بیدانی اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي یاد کنون لازرت ایسا ابن مریم را اللہ تعالی خطاب کرد و ایسا ابن مریم یاد کن نعمت هایی که بر تو داشتم در طول زندگی و بر مادرت داشتم و یاد کن اون که من تو را نصرت کردم و کردم با روح قدس جبرئیل تو کلام می کردی با مردم در و در حال پیری او یاد کن اون لحظه که من تعلیم دادم کتاب و حکمت و تورات و انجیل این تعریفه خواندی کتاب باقی مراد گرفتن خط و حکمت دانش همون معجزاتی که خدا به حضرت موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام داده بود و باقی میگن از کتاب مراد قرآن هست و کتاب حکمت تورات و انجیل که در زمان بود وقتی نزول میکند میاد در زمین کتاب را و حکمت سنت را میخواند او یاد کنو لحظه که تو اندازه گیری می کردی از گل مثل صورت پرنده او هم به فرمان من از این تصویر کشی هم کسی اثبات نکنه چرا اونجا فرمان خدا بود برای ما جایز نیست بدون فرمان خدا تصویر کشی مجسمه سازی کنی فهمیدی یا نه برای مجسمه سادی و تصویر کشی از این استنباط نکنین که اونجا امر بود و اینجا امر نیست اینجا نهی آمده شما تا گیری می کردی از گل مثل صورت پرنده اونم فرمان مال من بود فتنفق ها از شما می دمیدی در اون پرنده در اون تصویر پرنده به فرمان من پس شد پرنده بازم به فرمان من همه چیز به فرمان خدا بود فرمان من من الله تعالی شما دم می کردید تبره الاکمه کورهای ما در صادرا والابرسا و اونهایی که مرد پیش داشتن اونم به اذنی به فرمان من من فرمان می دادم دست بکش دم کنونا سالم می شدن و هنگامی که تو مردها را هم از کبرها بیرون می کردی به فرمان من و استقر الموتا به ادنی کنار کامیان کم به ادنی الله مرد خزیر خاکا حرکت می کرد که از آدم زنده شد خیلی مرده کهن سالی وقتی زنده شد تکلیف شد چی شد تمام موش از خود یک دو تا دیگر که به اذن الله به اذن الله میگفتون از زیر خاک حرکت و استخرج جرمت موتا به اذنی و یاد کنو لا ذرک این همونی که اللہ تعالی بود کر نعمتی این همه نعمت های الهی هستند و یاد کن که من مانع شدم بنی اسرائیل را از قتل تو اس سے تم بالبینات وقت تو دلائل توحید را و معجزات را بیان ہم مطرح کر دی اور حد تسلیم قدر شما را گرفتن فقال الذين كفروا منهم گفتن اونایی که کافر بودن نیستن این بینات الا سحر مبین این همه معجزات جادوی آشکارن این معجزات جادوی آشکارن و خوب یاد کن اون لازرت من الهام کردم به طرف حواریین در انجیل به ذریعه شما یا در دل آنها من الهام کردن اوه تو به معنی الهام توه من در دل حواریین انداختم یا در انجیل وای فرستادم و شما گفتید که آمنو بی و برسولی او حوارین من دستورات من خدا رام تصدیق کنید و پیغمبر منم تصدیق کنید قالوا هم حواریون گفت آمنا و اشهد اننا مسلمون او یاد کنون لازرات اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم اے ابن مریم آیا رب تو استطاعت دارت نازل کند برما سپری از آسمان استطاعت دارد یعنی اونها در استطاعت خدا شک در مومن نیستن یعنی رب این کار را می معنی وجود ندارد متوجه است این نیست که اونها در استطاعت خدا شک دارند معنی اینه که آیا رب این کار را می معنی نیست برای خدا یه رگه کند شکی ندارد معنی وجود دارد حال یستطه آیا معنی وجود دارد برای رب تو از نزول یک سپره پر از نعمت حضرت جواب مسیح جواب اول اتق الله این موجزات خدا تعالی بس برای هدایت مرده زنده میشه ابرا و اکمه ابرا سالم میشه عرض خدمت شما پرنده گل پرنده میشه و بعد دید معجزه که شما در خانه ها چی میخوری چی میگذارید اون همه شما خبر میدن که حافظ تو خانه چه خوردی چی گذاشتی منم میدانم این معجزه بسته معجزه طلب نکنید چی طلب معجزه از پیغمبر و اگر معجزه آمد و کسی دبول نکرد عذاب دیگه عذاب قانون خدای این خاطر از فرمود تک الله شما از خدا بترسید بلا ضرورت سوال موجزات نکنید اگر مؤمنید به همین معجزات اکتفا کنید اونها بیان مطلب کردن ما این معجزه را که سفره کن از نعمت بیاید شکی در رسالت شما ندارید شک هم در قدرت شما نداری میخواییم که مهمانی بشیم از خدا رزق میخواییم و خب از خدا رزق خواستن ناجائز نیست بعد هم طلب روی همین چیز کی رزق کی جی بشه این دیگر چیزی نه حسیت اسم حسیت رزقیه قالو گفتن مسئله اول غرض ما بلا ضرورت نیست بلکه مسئله تا ما اراده داریم که بخوریم از این صفره و دلهای ما هم دیگه به درجه اتمینان برسه و اطمینان یک درجه ای که برای حصول آن حضرت ابراهیم هم درخواست کرد ارنی کیف توحی الموتا قال تو من قال بلا بلا کلیت لیتمئن قلبی درجه دل ما به اون نقطه برسه که مطمئن مطمئن بشه و نعلم و ما یقین کنیم کن صدقتنا تو هم بر ما حچی گفتی همه راست گفتی و دیگه این مسئله سوم که این شفره ها و ما هم باشیم بر این سفره گواه و نکون علیها من الشاهدین برای اونهایی که بعد از این سفره میان هم گواهی بدید که سفره پر از نعمت خدا آورد این معجزه عیسی قال عیسی علیہ السلام دعا کر عیسی ابن مریم گفت اللهم مسلک انبیاء در مسئله دعا انبیاء کی رسدا میزنن اللهم ربنا الله ربا دو مرتبه خدا را صدا هم اللهم هم ربنا الله ربا انزل علينا مائده من السماء نازل بفرما فرمای شفر از آسمان مهمانی باشد تکون لنا ایدن ایدی باشد برای ما ایدی بسرد ایدی نمیده چیز خوشی را اید میگه این ایدی باشه برای ما به اعتبار حصول برکات برای اول و آخر ما به اعتبار انعام سلاف نعمتی که بر اصلاف بوده اون نعمت برای باقی ها هم نعمت ساد میشه و آیتا من کا نشانی باشد برای قدرت شما و خلاصه پیغمبر دیگه گفت بر سکنار رزق بده مارا با این سفره فانت خیر الراسقین تو بہترین راسقی اجابت الال قال الله اللہ تعالی کو کنی منازل وعلیکم من سفر بر شما نازل می کنم ہر کا انکار کند بعد از شما فینی وعدبو وعداب لا وعدبو احدا من العالمین جمهور بر اینه که سفره نازل شده فالذی علیه الجمهور و هو الحق نزول سفره نزول سفره شده یا اعتقاد دارن که وقتی این تهدید شد گفتن خواهیم سفره را سفره را نمیخوایم سفره که اینقدر تهدیده چنان عذابی بدم که دیگه هیچ کس را نمیخوایم گفتن خواهیم سفره را وی سفره نمیخواهی نه وَإِذْ قَالَ الله یا عِيسَى ابْنَ مریم انت قلت للناس تهدید امین کفر آمده واضح میگن نه وقتی این تهدید شنیدن گفتن نمیخواد کفر فالذی علیه الجمهور وهو الحق نزول کفر بود اللہ تعالی میگه یاد کن وَإِذْ قَالَ الله یا عیسی ابن مریم یاد کن اون لحظه که خدا به عیسی ابن مریم خطاب می کند اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله تو گفتی عیسی ابن مریم اللہ تعالی میگه او او عیسی او موسی او محمدی مغرور نباش که تو نسبت داری نسبت داری ما به عیسی محبت داری پارتی الله تعالی من خودی خود عیسی را هم محاکمه میکنم خود عیسی را سال میکنم یاد کن یاد کن اون لحظه که خدای عز و جل میگوید یا عیسی ابن مریم تو گفتی مردما اتخذونی و امی الهین من دون الله مثل عیسی ابن مریم کسی از انبیا پرستش نشد قبل از اسلام پرستش شده و الان چقدر مسیح لعنتی ها همه سب ابن مریم را پرستش میکنه تو گفتی مردم را که دونی و امی اله من دون الله قرار بدی من و مادرم را دو معبود غیر از خدا جواب اول سبحانت تو پاکی که من یا مادرم یا کسی دیگر شریک تو در عبادت باشی سبحانت تو پاکی از اینکه من یا مادرم یا کسی دیگر از مخلوقات شریک تو در عبادت میشه تو از شریک پاکی اولین جواب عیسی علیه السلام دوم ما یکون لی انا اقول ما لیس لی بحق اصلا امکان ندارد برای من گفتن آنچه که حق من نیست عبادت حق خدا حق نبی و ولی عبادت نیست پیغمبر اسلام روی صحابه را هر قدم صحابه را سبق بودا گفت شما میدانی صحابه حق خدا بر شما چیه و حق شما بر صحابه بر خدا میدانی حق خدا بر شما چیه و حق شما بر خدا چیه حدیث متفق علیه صحابہ الله و رسول علم واحی که الله و رسول میدن بعد فرمود حق خدا بر شما اینه ان تعبدوه ولا تشركوا به شیئا این حق خدا همه عبادت ها را دو اختصاص بدهی یعنی با او کسی را در عبادت شریک نکنید این حق الله بر شما بعد هر شما تقابلان و تقاقلان بر خدای نشان در جنت ببرید حضرت عیسی ابن مریم میگوید ما یکونو لی ای ما ینبغی لا یجوز لی ان اقول ما لیس لی حق چیزی که حق من نبود و من چطور میگم همه مسیحی های جهنمی استادن عیسی را عبادت کردن تو نگفتی نا إن كنتم تهو فقد علمته حالا لا علم لنا عالمی فهم اگر من چنین حرفی گفتن تو دانستی چرا تعلم ما فی نفسی تو از اطرار من داری انبیاء همه میگن که ما لا علم لنا در برابر علم شما ما علم ندار تو علام الغیوب عیسی ابن مریم یک نبی او میگه تعلم ما فی نفسی تو از اسرار من خبرداری ولا اعلم ما فی نفسه من از اسرار تو خبر ندارم چرا انك انت علام تو علام الغیوب من نگفتم به اینها الا ما امرتنی به بل آنچه که ربا تو به من دستور دادی گفتم آنها را عبد الله ربی و ربکم پرستش کنید الله را که مالک اختیاردار من و مالک اختیاردار شما و من بودم بر سر آنها این مطلب را بیان می کردم علیهم شهیدا من برای این مطلب بر سر آنها گواه بودم حاضر بودم همین مطلب را بیان کردم مادم تو فیهم تا زمانی که من در میان آنها بودم هذا جواب مولانا حسین علی که بعد از مرگ من دیگه نمیدانم این حقیقت تا زمانی که من در میان آنها بیبی مادم تو فیهم فلما توفیتنی هنگامی که تو مرا اخذ کردی به آسمان بودی یا موت دادی عکس کامل با مرگ کردی بعد از نزول توقع تنی هر دو معنی را دارد بس تو من عکس کردی و به آسمان بردی عکس کردی و کاملا به برزخ بردی تو کنت انت الرقیب علیهم تو برسر آنها رقیبی و نگهبان بودی و مراقب بودی هرچی اینها کردن تو میدانی از من هم میدانی از آنها را هم میدانی و انت علا کل شین قدیر ربا تو بر هر شی گواهی شاهد من چی کردم اونها چی کردم فلان حضرت شفاعت به چی شکلی معروض سوم تبری از شفاعت شفاعت هم نمی کنه برای مشکل ان تو عذب هم تو شما اختیار دار چرا فانهم عباد نه نعم، بندگان اعلان تبری هست نه شفاعت که مناسب بود فانك انت الغفور الرحیم اگر حضرت شفاعت میکرد تو میگفت تو غفور رحیم پیغمبر شفاعت نکرد پیغمبر تبری میکنه ان تعذبهم اگر تو اینها را عذاب بدی تو جزا هست فلک الملک ملک توه اختیار توه فلک الملک یا یا انت المختار فانت المختار تو اختیار داری چرا فانهم عباد اینها غلام تو اینها غلامان حرکت به گوش تو عذابشون میدید هم مالک آنها هستید هم رد آنها اختیار عذاب آنها را داری و ان تغفر لهم اگر تو اونها را بخشی تو پس تو که کسی اعتراض کن تو حکیم عذاب بیدی اینطور اگر عذاب بیدی تو عزیز اگر بخشیدی تو حکیم اگر شفاعت کرد و بعد گفت فَإِنَّكَ انتا الغفور الرحیم نمیگو که فانک انت العزیز اگر عذاب بدی تو عزیز و حکیم حکمت تو تغاضا میکنه قدرت تو به عذاب بده و اگر تو بخشیدی با تو هم تو رحیم توانایی بخشش هم داری و حکمت تو هم میکنه کسی حق چرا نداره یعنی نه در صورت عذاب و نه در صورت بخشش تو عزیزی و تو حکیمی کسی حق چرا قال الله الله تعالی فرمودن فرموده است الله هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم روزی هست که نفت میدهد به راستگویان راستی آنها حضرت عیسی راست میگه و راستی حضرت عیسی برای حضرت عیسی سود دارد حضرت عیسی قدر امیشه رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمودن که من خدا روز قیامت در این امت شاهد میارم من مثل حضرت عیسی کن کنت انت رکیب علیه تو مراقب میفهمی تو اسراری مرا میدانی اینا چه کردن بد کردن نیک کردن خدا تو میدانی من مثل ایسا برادرم جواب میدم وقتی عیسی بن مریم با این همه شان کلمت الله هست روح الله هست اللہ تعالی مخاطبه میکنند با دیگران را که مردم میخوانند و عبادت میکنند خدا مخاطبه نمیکنند صد درصد مخاطبه میشه. همه اون انبیاء اولیاء مشت نمونه خروار است همه انبیاء اولیایی که خوانده شدند عبادت شدند جانی مالی زبانی فردا قیامت محاکمه میشن نیکات تبریه میشن و آنها که به عبادت خود وادار کردن با آنها همراه جهنم اونا که نیت کن تبره میشه شیخ عبدالقادر تیرانی محاکمه میشه انشاءالله تبره میشه هر که او را میخوان قال الله اللہ تعالی اینان میفرماین این روزی هست که نفعی دهد به صادقین شد جانها بر آنها جنات هستن جاری من تحت الانهار خالدین فی آبدا راضیت اللہ تعالی صادقین و آنها راضی است اللہ این فوز عظیم است این جنت و رضای الهی کامیابی و بزرگ است آخر سوره خلاصه کرد مضامین سوره را به خدا اقتصاد دارد آسمان ها و زمین حکومت آسمان ها و زمین به خدا اقتصاد دارد نه ایسا حاکمیتی در زمین و آسمان دارد نه کسی دیگر وما فیهن و آن چی در زمین و آسمان هستند خدا بران آنها ریاست دارد و بس و آخر دعوانا ان الحمد لله رب